Martxoak iru gaur astelena da eta berrion albistegia duzue. Berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi, euria bustitako inauterietan parte hartze handia izan zen larun batean. Txolinen maskaradak aterpeetatik egin zuen bide, dantza eta antzerkia gune zabalenetan tartekatuz bertan parte hartzea, handia izan zen euriak ez zituen beraz berrio zartarrak beren etxeetan utzi, bihar raste artearekin alde zaharreko etxeetatik puskeak giltza, Puska biltza egingo da aurrak eta helduak kale jiran, atezate joango dira elikagaiak biltzen gerosiago askaria herrikoian triparatuz gozatzeko. Kolumpio dero izeneko saria jasoko du berriozarko udalak. Bihar este artearekin arratxeldeko seiterretan jasoko du udalak zaragozan Kolumpio de Oro 2000 ausaria. Konstituzio plazan jarretako parkea dela medio irabazi du berriozarrek saria. Raul Maizak irigintzako zinegotziak bere balorazioa jakinaren gainean jarri zuen bere nesanetan berriozarrek beti zaindu ditu honako espazioak azken finean bizilagunen topaketa guneak baitira errekonezimendua eskertu zuen Raúl Mezak. Urtsintza aurre eskolan izena amateko IPEA e, irekirik. Martxuaren iru, irutik, hemen zabalik azabalik egonen da berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko EPEA ikas, ikas postua eskadezakete 2000 amairu garren eta 2000 amairu urten jaiotako aurrek, baina 2000 amalau garren urtean jaiotakoak ere noski, jaiotza aurrek usia badago 2000 amalau, 2000 amabost ikasturteko lehen eguna, baino aste lehenago. Mugako eguna 2000 amalauko maiatzaren amabia, eskolako proiektu pedagogikoa eta ziketa taldea zautarazteko, baita izen ematearen kanpaina bultzatu asmoz ezitzailek ateirekin jarduna egintzuten pasaden den osteunean. Berriozarko iturriak erakutsiko dituen ibilbide e, ibilbidea egingo da. Berrentasun arlotik antolatu da eta martxoak zortzirako programazioaren baitan hausia egingo den lehen ekimena dugu xabi zuzenki berriozarko iturriak erakutsiko dituen ibilbidean zehar paseatzea bihar aste artearekin goizteko ameketan kulturgunetik ekingo diote paseoari. Karatea ahora ekarriz direkiko dugu kirolen atal lau garazi. Nafarrako kirol jokoen karate finalak atzo jokatu ziren berriozarko polikiroldegian zuzen kixabi kumite edo konbate disiplinan finalak. Aurrak, kimuak eta gazteak kategorietan lehiatu ziren irurogei karatelariak bakoitzak bere klubaren ordezkari gisa. Gimnasio Adaka Gimnasio Bonafu bi, Donibane Kirol Elkartea etxe bakoitzeko Kirol Elkartea ere, uarteko karate kluba, sotoka Lodo Sasotokan irurtzun herriberako karate kluba eta berriozarko karate elkartea izan ziren kluba parte hartzaileak atzokoan guk talde berriozartarraren entrenatzailearekin hitzaiteko aukera izan genuen hortxe karenen hitzak Bueno, pues hoy ha sido pues la segunda parte de, los Juegos Deportivos, nada, y la, anterior fue en Barañain, que fue parte de catas, y esta vez ha sido ya de, combate. ¿Cómo han ido los combates y demás por parte de, de las participantes de Berrizar? Bueno, pues prácticamente hemos quedado todos primeros, así que estamos muy contentos. Pero bueno, a seguir, a seguir luchando así. Praktikamente hemos quedado todos primeros horrela esaten zuen karenek, e, gauza da atzo talde berri zartarrak hainbat hainbat domina irabazi zituela azpimagarriena, ali meftik irabazitakoa gazten kategorian berrogeita mar kilogramaiko pixuan irabazitakoa. Kirole Natalean zakundu sortze berriozar futbol elkarteari dagokion asteburuko partiden emaitza azpimagarrienak eh, garzi. Alaxe gizonek regionaleko mutilek altxasuren aurka jokatu ziren e, larun batarekin, eta altxasun bertan jokatutako partida hori irabazizuten 0 eta bat. Horixe azkeneko emaitza eta neskak atxeden hartu zuten Xabi Eurak bai iauterietaz gozatzeko aukera izan zuten eta jakin bezala gainontzeko emaitzak guzkiplaza.neten kontsultatu daitezke. goraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zeru hau deitxu edo oso deitxu egongo dela zaparra da txiki ertainak botako ditu sarriago egunaren bigarren partian trumoi ekaitza eta txingorra izateko probabilitatea txikia da. Ipar mende baldeko aizea ulbizi ebiliko da bola da gogorrekin eta temperaturei daukionez, temperatura nahikoa edo nabarmen jetxiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.